الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى الحديث السابع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر muttafaqun alayhi imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Amr Allah awe radhi naye na baba yake kwamba amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam sifa nne zikipatikana kwa mtu basi mtu yule anakuwa ni munafiq na yule ambaye sifa moja katika sifa hizi nne zitakazotajwa itapatikana kwake basi atakuwa na chembe ama sifa miongoni mwa sifa za wanafiq ama sifa za unafiq na sifa zenyewe ya kwanza ni kufanya khiana wakati ambapo umepatiwa amana uhifadhi na sifa ya pili kuzungumza urongo sifa ya tatu ni kuvunja ahadi sifa ya nne ni kuvuka mipaka katika ugomvi kwa kutenga haki na kushikilia batil ndugu islam nifaq iliyotajwa katika hadithi hii kama wanavyosema maulama ni annifaqul amali nifaq ya kivitendo kwa vile nifaq inagawanyika sehemu mbili nifaqun akbar au nifaqun i'tiqadi wa nifaqun asghar au nifaqun amali nifaq ya kwanza au unafiki wa kwanza ni unafiki mkubwa wa kiitikadi ambayo humtoa nje mtu katika Uislamu anakuwa ni kafiri na anadumu katika moto wa jahannam na nifaqi ya pili ni nifaq ndogo ambayo ni katika madhambi makubwa lakini haimtoi mtu katika Uislamu na ndo makusudio ya hadithi hii kutaja sifa za mnafik mwenye kusifika na nifaq ya kivitendo ama nifaq ambayo ni ndogo asema rahimahullahu ta'ala wa'lam anna min usuli ahli sunna wal jamaa jua kwamba ni katika misingi ya ahli sunna wal jamaa annahu qad yajtami'u fil abdi khisalu khairin wa khisalu sharrin kwamba ni katika misingi ya ahlu sunna wal jamaa kwamba yaweza kupatikana kwa mtu kwa mja yaweza kukusanyika kwake yeye sifa za khairi na sifa za shari wa khisalu imanin wa khisalu kufrin au nifaq na zaweza kusanyika kwake yeye pia vile vile sifa za iman na sifa za kufr au nifaq ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك na anastahiki sawasawa ni adhabu ama ni thawabu kulingana na yale ambayo atakayatekeleza atakayoyatekeleza katika khairi au katika shari au katika iman au katika kufur وقد دل على هذا الاصل نصوص نصوص kathira min alkitabi والسنه نا na msingi huu umejulishwa na aya nyingi na hadithi nyingi kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fayajibu al'amal amal bikulli an-nusus wa tasdiquha kulliha kwa hivyo lazima kuyatekeleza ama kuyatia katika vitendo ama kuyatumikia nusus zote na kuzisadikisha zote wa alaina an natabarra min madhhab alkhawarij na ni lazima tuepuke madhhab ya makhawarij alladhina yadfa'una ma ja'at bihi an-nusus ambao khawarij ambao hu yaweka mbali yale ambayo yamekuja kuthibitishwa na Qur'an na Sunna yani huzitupilia mbali min baqa'i iman wa baqa'i din walau fa'ala al-insanu min al-ma'asi ma fa'al miongoni mwa mambo ambayo yamekuja kuthibitishwa na Qur'an na Sunna katika mambo ambayo makhawarij wanayapinga ni kwamba iman na dini inabakia kwa mtu hata ingawa ama hata kama atakuwa ni mwenye kutekeleza maasi idh lam yaf'al shay'an min al-mukaffirat allati tukhriju sahibaha min al-iman kwa vile mtu huyu ametekeleza tu maasi na hajafanya jambo ambalo litamtoa nje ya iman ikamfanya kuwa ni kafiri kwa hivyo maasiya na madhambi hayamtoi mtu katika Uislamu anabakia kuwa ni Muislamu kinyume na namna wanavyoamini makhawarij falkhawarij yadfauna dhalika kullahu makhawarij wanayapinga haya yote wayarauna man fa'ala shay'an min alkaba'ir wa min khisal alkufr au khisal alnifaq kharijan min ad-din mukhalladan fi an-nar wanaona kwamba mtu ambaye atakaye atakaye atakayetekeleza madhambi makubwa ama atapatikana na jambo la ukafiri ama jambo la nifaq basi atakuwa ni mwenye kutoka katika dini na hawe muislamu na endapo atafariki basi atabakia katika moto wa jahannam milele wa hadha madhhabun batilun bilkitabi wasunna wa ijma'i salafi umma na madhhabi hii ni madhhab ambayo ni batil inayoenda kinyume na Qur'an na Sunna na yale ambayo salaf wamekusanyika kwayo wabillahi tawfiq وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم